wa taala tukiwa ni wenye kuzipata radhi zake na kinyume na njia hiyo ni njia za kuangamia na jambo la kusubiri katika kubakia katika njia hii na kuihami njia hii na kuitetea kwa hali zote ni jambo la kuazimiwa na kila mmoja katika sisi Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake lakini pia ametuamrisha nasi kuzisubirisha nafsi zetu kuwa pamoja na wale ambao wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni na kuto kuondoa fikra zetu na mitazamo yetu juu ya hawa tukawaangalia wale ambao wameshughulishwa na maisha yao ya dunia wameshughulishwa na matamanio ya nafsi zao na hawana wanachokifanya zaidi ya kuwatua watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala mitazamo yetu na fikra zetu zisiondoke kwa hawa watu ambao wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni na hawa walikuwa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah anamwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam aisubirishe nafsi yake kuwa pamoja na hao na da'wa salafia inawalingania watu katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kulazimiana na njia yao kunahitaji subira ya hali ya juu katika zama kama hizi ambazo tunazoishi leo zama ambazo zina wasomi wengi na zina wazungumzaji wengi na ni zama ambazo zina vishawishi vingi na kila mmoja Allah azza wa jalla amempa fasaha ya kulitetea kundi lake na fikra zake ikiwa kama mtu hatoijua manhaji salafi basi hawezi kusalimika katika zama kama hizi mfano wake ni kama vile alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu katika sahihu Muslim pia katika sahihu al-Bukhari pale ambapo Hudhaifa alipokuwa akimuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam كما القسيم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني walikuwa watu wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mambo ya kheri na mimi nikawa nikimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya shari kwa kuchelea kutokuja kuingia katika hayo mambo ya shari nukta ambayo yenye kuonyesha ugumu na uzito ni pale Hudhaifa radhiyallahu anhu alipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam inna kunna fi jahiliyatin wa shar fajaana Allah bihadha alkhair fahal ba'da hadha alkhair min shar sisi tulikuwa katika jahilia na tulikuwa katika uovu Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea khair hii tulionayo leo kheri ya uislamu kheri ya sunna fahal baada hadha alkhair min shar baada ya hii kheri kuna shar mtume akamwambia naam kisha akamuuliza tena na baada ya hii khair baada ya hiyo shari kutakuwa na kheri jawabu ya mtume ikawa na ziada na ndiyo sehemu ambayo yenye kutupa taabu akamwambia naam wa fihi dakhal ndiyo patakuwa na kheri na katika kheri hiyo patakuwa na dakhal patakuwa na uchafu itakuwa ni kheri yenye ukungu sio kheri iliyosalimika na ili ufike salama mbele ya Allah ni lazima ufanye kheri iliyo salama kheri iliyo safi na kheri iliyotajwa hapa ni kheri ambayo tayari iko na dakhal sasa wewe ambaye unaifanya ibada unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mbalimbali ya khairat na ukawa haujui manhaji salaf na wala huipendi da'wa salafia wewe itakuwa ni vigumu mno kusalimika katika hili jambo kuipata ile kheri iliyokuwa safi Hudhaifa alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wama dakhaluhu ya rasulullah jawabu ya mtume alimwambia qaumun yastannuna bighairi sunnati wayahduna bighairi hadyi tarifu minhum watunkir watu wanafuata sunna lakini sio sunna zangu na watu washikamana na miongozo lakini sio miongozo yangu kwa wao utayatambua mambo mengine ni sawa na mengine siyo sawa ni namna gani utaweza kusalimika katika kipindi kama hichi unapokuwa tayari umekuwa katika makuzi ambayo kuna mambo wewe unayajua ni sunna tangu unapata akili mpaka umekuwa mtu mzima unajua ni sunna na leo umekuja kuambiwa kuwa sio sunna ni kipindi kinahitajia jitihada za mtu kuitumia vizuri akili yake na kuutumia vizuri wakati wake na kujitahidi kwa kila hali lile analolifanya kulithibitisha kuwa ndiyo lenyewe kwa sababu kuna sunna ya mtume na kuna sunna isiyokuwa ya mtume na lazima wewe upambanue baina hizi sunna mbili alafu uifanye sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuna miongozo ya mtume na kuna miongozo isiyokuwa ya mtume na wewe ni lazima umwabudu Allah kwa mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam namna gani utaweza kusalimisha nafsi yako na miongozo isiyokuwa ya mtume nayo ni mingi na sunna zisizokuwa za mtume nazo ni nyingi hapa tunaona umuhimu mkubwa sana wa sisi kujifunza na kufuatilia kuijua vizuri manhaji ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini pia hata baada ya kuijua kunahitajika uvumilivu kubakia katika manhaji hiyo kunahitajika subra ya hali ya juu kubakia katika manhaji hiyo na leo tunaona kwamba namna gani kumekuwa na ugumu wa watu kutoka katika yale walioyozoea na kuifuata manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu wamesoma hadithi watu wamesoma Qur'ani na watu wamesoma ulumi mbalimbali lakini bado hawawezi kupata da'watu salafia kwa sababu misingi ilivyo katika da'watu salafia ni tofauti na mazoea ya watu na Allah tabaraka wa taala amemwambia mtume wake wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu na wala usimtii yule ambaye moyo wake tumeughafilisha ukawa akawa ni mtu ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake kwa hiyo ashabul ahawa ni wengi na wana nafasi na wana uwezo mzuri wa kuzungumza sasa jambo la kubakia katika njia hii linahitaji subra linahitaji umakini na uvumilivu lakini pia linahitajia jitihada za kuijua vizuri ili kuweza kuwa na yakini na njia hii na ukaweza kuthubutu vizuri katika njia hii amesimulia hadithi الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كتك سنة كتوكك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا سيما عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله ibn Mas'ud Mtume alayhi salatu wassalam alisali swala ya Isha na baada ya swala akamshika mkono wa Abdullah ibn Mas'ud fakharaja bihi ila batha'i Makkah akatoka naye mpaka nje ya mji wa Makkah nje ya mji wameuacha mji wapo nje ya mji lakini wakati wenyewe pia ni baada ya isha wakati ambao hauna salama kwa kiasi kikubwa na Abdullah aliposhikwa mkono na mtume hakuuliza tunakwenda wapi na hivi ndivyo inavyotakikana inapokuja amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam wewe usijadili na wala usinyanyue sauti yako na wala usitoe rai yako wajibu wako ni kufuata wajibu wako ni kutekeleza na haya ndiyo maisha waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam pindi wanaposikia amri ishara maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na wewe watakiwa kuishi hivyo hili jambo lilikuwa la dhahiri kwa maisha ya masahaba الامام ابو داود رحمه الله تعالى تاج حديث يا ابي جري جابر بن سليم aliposema رايت رجلا يسكن الناس عن رايه لا يقول شيئا الا صدر عنه niliona mtu watu yuko anaposema neno hakuna mtu anayechangia neno lake na watu wanapokea maneno yake na kuyafanyia kazi hakuna mtu anajadili hakuna mtu anayehoji akisema khalas jambo ambalo lilimpelekea aulize akasema man hadha huyu ni nani mtu gani huyu kwa sababu hii sio kawaida akaambiwa hadha rasulullah sallallahu huyu ni mtume wa Allah na wewe lazima ujenge mazingira utakapoambiwa mtume amesema basi huna zaidi ya kutii mtume amekataza huna zaidi ya kuacha usilete kauli yako mbele ya kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam na da'watu salafia inawalea watu katika kusikia na kutii na kutekeleza walioamrishwa na kuyaacha waliokatazwa inawalea watu kuwa watiifu katika dini yao inapokuja sheria ya dini amri ya dini maelekezo ya dini watu wanaacha maelekezo waliyoyazoea na wanashikamana na maelekezo yaliyokuja katika dini pasina kujali aliyeyaleta ni nani na ametoka wapi lakini haya yoletwa ndiyo dini mtume amshika mkono Abdullah akatoka naye mpaka katika nje ya mji wa maka faajlasahu kamkalisha chini thumma khata alayhi khattan kisha kamchorea mstari faqala mtume akasema la tabrahanna khattu usivuke mstari wako huu fa innahu sayantahi ilayka rijal fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak kamkalisha chini na alipomkalisha chini akamchorea mstari na akamwambia usivuke huu mstari wako hapa patakuja watu mpaka hapa kwenye mstari huu patakuja watu usiwasemeshe na wao hawatakusemesha haya ni maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tukumbuke ni wakati wa usiku ni nje ya mji, na nyiye mwajua majumba ya zamani yalikuwa na wingi kiasi gani, na hali ya miji ya zamani ilikuwa na mwanga kiasi gani, giza lake lilikuwa ni zito kiasi gani. Baada ya isha, Mtume kamkalisha chini, kamuacha pale, kamchorea mstari haya ndiyo maelekezo usivuke mstari wako huu na hapa patakuja watu usiwasemeshe na wao hawatakusemesha ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد شمتومي صلى الله عليه وسلم akaenda alipokusudia kwenda akamwacha pale Abdullah ibn Mas'ud hapa alipowekwa Abdullah ibn Mas'ud ameachwa hapo na mtume na amepewa maelekezo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mtume kamwacha pale kaendelea na safari yake anasema Abdullah radiyallahu anhu فبين انا جالس في خطي wakati mimi nimekaa pale kwenye mstari wangu إذ أتاني رجال كأنهم زب ولكل وات وات روسي لا أرى عورة ولا أرى قشرة وات وانا منيوة أمبوا يمكنك مويل مزيمة منك وات وانا تشك haionekani ngozi ya mwili wao wala hauonekani haionekani sehemu zao za siri alafu wakati wenyewe ni wakati wa usiku na yuko peke yake na mtume kamwambia usiwasemeshe usi, usi na wao hawatakusemesha haya ni mazingira ambayo tunaweza kujifundisha na sisi katika haya mazingira wakati wa usiku hali ya usiku inajulikana maelekezo usiondoke hapa lakini pia patakuja watu hapa usiwasemeshe wao hawatokusemesha lakini watu waliokuja ni tofauti na watu unaowajua wewe sasa wamekuja watu miili yao ngozi za miili yao sio hali ya kawaida yale manyoa ya mwili yao yamefunika kiasi ngozi haionekani kama ni nywele ngozi hazionekani kwenye huo, kwenye mwili wa huyo mtu sio nguo yake na wala sehemu yake ya siri haionekani maana yake ilikuwa mazingira yanatisha au mazingira hayatishi na mazingira yanatisha na ile kesho waliopewa usiondoke hapo maelekezo waliopewa usiwasemeshe hao mazingira tunayoishi sasa leo hii sisi hivi yanaweza kuwa tisha kama yale si wajibu wetu sisi sasa ambao tumeshaingia katika da'wa hii tuwe na msimamo na tuthubutu vizuri katika da'wa hii kama alivyothibiti Abdullah bin Mas'ud sababu hao ndio wema wetu waliotutangulia katika njia hii haya maelekezo ndiyo manhaji haya maelekezo ndiyo sunna huu mstari aliyopigiwa ni mstari wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndiyo manhaji la tabrahanna khatuka usitoke nje ya manhaji salafi ishi hivyo maisha yako ya kila siku ishi hivyo lakini watakuja watu fa innahu sayantahi ilayka rijalu watakuja watu wakiwemo mashehe wako waliokusomesha wakiwemo wazee wako waliokulea wakiwemo jamaa zako wa karibu wote watakusudia kukutoa wewe katika manhaji hii na hapo amekukalisha wewe mtume sallallahu alaihi wasallam usiondoke hapo usipatwe na hofu thibiti kama alivyothibiti ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ni katika zama kama hizi na watu wamesomeshwa na walimu wakubwa tena walimu wenye uwezo mzuri lakini Allah amewanyima taufiki ya kukubali da'watu salafia na wewe mwanafunzi mdogo Allah amekujalia wepesi katika kuikubali da'watu salafia basi hii ni istifaa ya Allah subhanahu wa ta'ala heshimu machaguzi haya ya Allah subhanahu wa ta'ala na ubakie hapo na wala usigurike na hali na maneno na mazingira ya kukutisha katika kukutoa katika manhaji hii ambayo ndiyo njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini wale watu walipofika pale baada ya kuwa Abdullah ibn Mas'ud wanawaona lakini wale watu hawamuoni ibn Mas'ud na wala hawakumsemesha ibn Mas'ud na wala hawakumuuliza chochote na wala hawakumgusa kitu gani kilikuwa kinazuia baina yao mstari kilikuwa kinazuia baina yao ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ngome kubwa hakuna anayeweza kuivuka ikiwa wewe utathibiti katika ngome hiyo na hakuna chakeweza kukudhuru ikiwa wewe utasimama sawa sawa katika njia hiyo wote watasema hawana la kukufanya zaidi ya kukutazama wajibu wako wewe ni kusubiri na wale walisimama pale wakabakia pale thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shikaondoka wakaenda kule alipoelekea mtume sallallahu alaihi wasallam sasa watu kama hawa wamekwenda kule alipokwenda Mtume, na masahaba mapenzi yao kwa Mtume ilikuwa ni makubwa. Angeweza kuondoka akaenda kurudi mjini kuwaambia masahaba wenzake hali ambayo watu wanakwenda kukabiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuondoka pia ni kuvunja amri ya Mtume sasa, kabaki pale. Wale wakenda kule alipoelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam حتى إذا كان آخر آخر الليل فك مشوى وسيك ألف أبن مسؤول ينسيما حتى إذا كان آخر الليل فك لفك مش وسيك مشوى وسيك لقريب الفجير يوسيب لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس في خطه mtume sallallahu alaihi wasallam alinijia mimi na mimi nikiwa nimekaa pale kwenye ule mstari wangu aliyemtolea mtume sasa hakumkuta amelala alimkuta yuko macho hebu angalie haya mazingira ilikuwa ni namna gani yani mtume alipomkalisha pale amekaa pale kuanzia baada ya isha mpaka mwisho wa usiku karibu ya alfajiri na hakulala mtume hakumkuta amelala anasema mimi nimekaa na mtume alimkalisha na wewe utakiwa ukae na ubakie hapo mpaka ukutwe na umauti wako katika manhaji hii sasa angalia katika ule ukaaji wa ule usiku kuna mbu kuna baridi sinivu kuna vidudu vyenye sumu wadudu wakali kama nyoka nge mmeona kama mtume alimtandikia nguo ya kukaa pale au kuna mkeka uliwekwa mabusati sasa wewe unapokuwa umeingia katika hii manhaji haya mazingira yote haya wewe unatakiwa kusubiri ukisubiri hautasikia shida ya aina yoyote kama alibakia kuanzia wakati ule mpaka mwisho wa usiku hakuzungumza habari ya kuumwa na mdudu yoyote ni kwa sababu alihifadhi maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam hakudhurika na kitu chochote ni kwa sababu walilazimiana na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wewe utakapolazimiana na manhaji hii na ukasubiri basi utahifadhiwa kama alivyohifadhiwa huyo sahaba na utakuwa salama kama alivyokuwa salama sahaba huyu na hali zinaweza kuwa ni ngumu katika maisha lakini midamu ushajua hii ndiyo njia ya sawa wewe hutakiwi kutoka katika njia hii unatakiwa usubiri kubakia katika njia hii mpaka lini mpaka unaingia kaburini huo ndio mwisho wa njia yako na hiyo ndiyo njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kushikamana nayo na akasubiri Allah atamhifadhi na Allah atamsalimisha na kila aina ya shari na mabalaa maadui zako hawatakuwa na uwezo wa kukufanya lolote kwa sababu uko kwenye hifadhi ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukitaka kutumia mawazo yako na akili zako na fikra zako na msaada wa Allah utaondoka kadiri ya kuondoka kwako kwenye sunna ndipo utakapoondoka msaada wa Allah kwenye maisha yako na kadri ya kuthubutu kwako kwenye sunna ndipo msaada wa Allah utakapokuwa mkubwa juu yako tunawajibika sisi hasa vijana kubakia katika hali hii anasema Abdullah radiyallahu anhu fabaina ana jalisu wakati mimi nikiwa nimekaa pale aliponikalisha mtume sallallahu alaihi wasallam ورسulu llahi sallallahu alayhi wasallam utawasilu fakhadhi na mtume akiwa amelala kwenye mapaja yangu manake mtume alipokuja mwisho wa usiku kabla hajaingia katika ule mstari alimwambia Abdullah ibn Mas'ud laqad arani al-layl nimekesha leo sijalala sijapumzika baada ya isha mpaka karibu ya alfajiri mwisho wa usiku akaingia akalala kwenye mapaja ya Abdullah ibn Mas'ud wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha raqada nafa mtume alikuwa akilala anatoa ile sauti ya kukoroma wakati kula sijinyi muita sauti gani kajua huyu amelala amelala pale kapumzika mtume kapumzika na Abdullah ibn Mas'ud alikuwa amelala ha? hajapewa ruhusa ya kulala kwa hivyo hawezi kulala amebakia kwenye manhaji bado yuko kwenye njia wewe kaa hapa na akakaa hapo na wewe ukikaa kuanzia magharibi mpaka isha waisikiaje ukikaa kutoka alasiri mpaka magharibi wasikia vipi sasa kubakia pale si jambo jepesi na kulazimiana katika manahaji hii sio jambo jepesi lazima kuna vitisho kuna lugha ngumu kuna maneno ya kejeli kuna kukatiwa baadhi ya misaada kwa sababu tu wewe umekataa kusikiliza fikra za watu na umeamua kubakia katika njia sahihi utaambiwa una dharau utaambiwa una kibri utaambiwa huna adabu majina yote mabaya utapewa na hilo sio tatizo kwa sababu umekuja kurithi kazi ya wale walioambiwa hayo majina na wewe yatakupata yaliyowapata wao lakini wakati ame lala pale mtume sallallahu alayhi wasallam nisema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mara walikuja watu alaihim thiyabun bid wamevaa nguo nyeupe Allahu a'lam ma bihim min aljamal Allah ndo anajua uzuri wao hawa wa kwanza walikuwa wanatisha walikuwa na hali mbaya miili yao inatisha lakini hawa waliokuja ni watu wamevaa nguo nyeupe tena watu wazuri kweli kweli وجلس طائفة عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم kundi wakakaa upande wa kichwa cha mtume sallallahu alayhi wasallam na kundi wakakaa kwenye miguu ya mtume sallallahu alayhi wasallam kisha wao wakaanza kuzungumza na yeye anasikia na hawa pia hakuwasemesha kwa nini hakuwasemesha hakuwasemesha kwa sababu mtume alimwambia asiwasemeshe kwa hiyo wakija na sura nzuri usiwasemeshe wakija na sura mbaya usiwasemeshe kwa sababu waliambiwa hapa patakuja watu sayantahi ilayka إليك fala tukallimhum fa innahum la yukallimun kwa watu walikuja wa raundi ya kwanza na wakaja watu chini katika awamu ya pili, na hawa wote kanuni aliyopewa na Mtume usiwasemeshe, na yeye hakuwasemesha. Ni lao angewasemesha hali ingebadilika, na wewe utapokhalifu hali itabadilika. Nimesubiri miaka mingi, hebu nifanye hivi kidogo, ndio wakati wa kuharibikiwa huo. Midamu umesubiri, endelea kweli na umuombe Allah thabati katika njia hii ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini. muombe Allah subhanahu wa ta'ala walipokuja wale wakazungumza walioko upande wa kichwani na walioko upande wa miguuni kwa mtume sallallahu alayhi walipoondoka wastaikadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaamka mtume sallallahu ameamka hajamuuliza kuna kitu gani kiliendelea hapa moja kwa moja akamwambia hal sami'ta maqala haula umesikia walioyasema hao wal tadri man haula unawajua hawa ni kina nani manake mtume ameyasikia yote yaliyokuwa kizungumzwa na wale waliokuja pale Abdullah akamwambia Allahu wa rasuluhu Allah ndo wajua anayewajua na mtume wake mimi siwajui hawa kina nani kumwambia humul malaika hao walikuja hapa ni malaika والمثل الذي ضربوا na mfano ambao wameutoa Ar-Rahman tabaraka wa taala ni mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala bana aljanna Allah ameijenga pepo ametengeneza vizuri ameweka namna mbalimbali za vyakula namna mbalimbali za starehe namna mbalimbali ya vitu vizuri thumma daa ilaiha ibadahu kisha akawaita watu wake waja wake waingie katika hiyo pepo faman ajabahu yule atakayeitika wito wa Allah ataingia katika pepo ya Allah atakula katika vilivyoandaliwa na Allah atakayekataa ataadhibiwa wewe wajiweka kwenye kundi gani katika wito kama huu hawa wanakulingania katika kutengeneza maisha yako na kuharibu akhira yako na hawa wanakulingania wewe urudi kwa Mola wako na usimame katika dini yako wapi watakaokuwa wazuri dawa tuselefia inakulingania wewe kurejea kwa Allah tabaraka wa taala na kulingania wewe kulazimiana na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kulingania wewe kuwa na subra katika manhaji hii na hawa wengine wanakulingania katika hamasa wanakulingania katika mambo ya ahwa wanakulingania kutafuta shuhura kwa nini ushindwe kusubiri sasa kipindi sio chepesi na mazingira sio mepesi na hali ni ngumu kwa sababu pia zinachangiwa na hali za maisha pia tulizonazo pia ni tatizo vijana wanashindwa kusubiri na wazee wanaona haya vijana wanashindwa kusubiri kwa sababu wanahitaji maisha wanahitaji kufanikiwa wanahitaji kubadilikiwa na mambo na wao wawe katika hali nzuri kama watabakia katika sura hii hawawezi kufanikiwa wanashindwa kuingia katika dawa tusafi wewe jiulize kwa akili yako ndogo kama ya kwangu ikiwa mwalimu ameweza kukusomesha kuanzia ibtidai mpaka ukamaliza ukaja mutawasiti ukamaliza ukaja thanawi ukamaliza ukaenda kwenye jamia pia ukamaliza na siku zote wasoma qala Allah qala rasul alafu unakuja mtu anakwambia hii njia ya mtume wewe pia unakataa huko unasoma nini tangu ibtidai wewe ni elimu gani ulikuwa unasoma Hebu tueleze ni dosari gani uliyoiona katika da'wa tuselefia? Ni makosa gani uliyoona katika da'wa tuselefia mpaka wewe ukashindwa kuingia huko? Tatizo tukuambiwa nafasi ya ufahamu wako hapa haipo. Ufahamu unaotumika hapa ni ufahamu wa salafu saleh, haiwezekani. yake mimi nitakuwa siwezi kutumia akili yangu. Maisha waliokuwa nayo masahaba sio maisha yetu ya leo, inahitajia fikhu lwaqi' kwa hiyo kumuona mwalimu wako na kumuona shekhe wako hajawafikishwa katika manhaji hii usifanye kuwa ni sababu ya wewe kuwa na uzito kubakia katika manhaji bali kumuomba Allah tabaraka wa taala katika zama kama hizi ni jambo la muhimu sana na ni jambo linalohitajika sana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha hivyo kama alivyosimulia ummi almu'minina Aisha radhiallahu anha katika hadithi aliyoipokea alimamu Muslim mtume alipokuwa anaamka katika kiamu leili katika swala zake za usiku anaifungua swala yake kwa kumwomba Allah tabaraka wa taala na mwisho wa dua ile anasema ihdini Mola wangu nakuomba uniongoze limakhtulifa fihi min alhaqi biidhnika kwa yale ambayo watu hutofautiana kwayo kuna kwa kuitafuta haki kwa idhini yako maanake hawa wanasema walingania kwenye haki hawa wanalingania kwenye haki hawa wanalingania kwenye haki na wewe unaitafuta haki jambo mtume kalirejesha kwa Allah niongoze Mola wangu na wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika yale ambayo watu kutiana kwayo kunako haki wote wanaitafuta haki na wote wanadai wako kwenye haki na wewe ndiye ambaye unahitajia kuipata hiyo haki anayeweza kukuongoza katika hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim hakika wewe ndio mwenye kumwongoza umtakaye katika njia iliyonyooka njia iliyonyooka ni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kwa hivyo ni lazima watu kuwa na uvumilivu na watu kuwa na subra na kuwa na yakini kwamba tulipo ndipo sahihi kwa sababu kama hatuko katika usahihi tuambie makosa yetu yako wapi tatizo ni jina salafi tatizo ni jina manhaji salafi tunayoipita sisi ni jina tuone hii njia haiko sawa kwa sawa sawa lakini kwa nini msiitwe waislamu kumbe unatatizika na jina sasa watu wawe ni subra lakini hiyo subra tukiwa nayo katika kubakia ni lazima tuna azma ya kuhakikisha kila mmoja wetu ni mudafi ni mtetezi wa manhaji na yeye ndiye msimamizi wa manhaji na yeye ndiyo mtangazaji wa manhaji hii na hili jambo haliwezekani pasina elimu na hili jambo haliwezekani pasina kupenda kukaa katika vikao vya elimu na nyinyi mko na bahati kubwa sana mko na kheri kubwa sana bado walimu wengi wenye uwezo mzuri na wenye nafasi kubwa huu mji lazima ubadilike huu mji lazima ubadilike hawa mnawaona wote wanaopiga vita hii dawa ni kama lile giza la usiku kwa Abdullah ibn Mas'ud hawa wote wanaopiga vita dawa ni kama wale watu waliokuja na hali mbaya na sura mbaya mbele ya Abdullah ibn Mas'ud walimdhuru kwa nini hawakumdhuru kwa sababu walilazimiana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo watu waisome manhaji na watu waisome dawa hii vizuri na wailinganie ukienda ukapewa msikiti simamia huu msikiti swalisha huu msikiti basi wasomeshe watu katika msikiti huo waelekeze watu manhaji salafi katika msikiti huo kwa sababu ni dawa ya rahma na ni dawa msingi wake umejengeka katika ilmu waelekeze watu pale walipokosea warekebishe yale waliyaharibu wayatengeneze wakati amekuja huyu bwana Jabir ibn Sulaim kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akaambiwa huyu ni mtume wa Allah akamwambia mtume alayka salamu ya rasulullah mtume hajaitika alaika salamu ya rasulullah marrataini mara mbili lakini salamu anayoitoa sio mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia la taqul alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul bayt kul assalamu alayka hakumkiri kwenye makosa huyu mgeni lazima itumike hikma kidogo hapa ni muitikia baada baadaye hapa mwelekezi mpaka anatoa hii salamu manake hajui anayojua zaidi ya hiyo na hii salamu ni ibada na ibada ina thawabu na ukiikosea hupati thawabu hizo kuna haja gani ya kumwacha mtu kwenye makosa utakuja kumwambia kesho wakati keshapata keshapata hasara ya kuzikuta zile thawabu manhaji salafi haimwachi mtu kwenye makosa ukikosea unarekebishwa pita njia hii hii ndiyo njia sahihi kwa upole na kwa huruma na kwa mapenzi na wewe kawafundishe watu kwenye msikiti wako kwa mapenzi kwa huruma na kwa lengo la kuwatakia kheri Allah atazikunjua nyoyo zao watapenda darasa yako watapenda kikao chako watapenda kukusikiliza vijana tukawasomeshe ndugu zetu vijana tukaitangaze dawa wenye elimu wakatumie elimu yao wenye mali watumie mali zao wenye maneno mazuri na lugha nzuri watumie lugha zao hii dawa ipate nguvu katika mji huu na inawezekana bado watu wanaogopa giza la usiku kwamba akisimama shekhe wake na ana makosa na amekosea ataendelea kuvumilia hata kuondoka hawezi kwa sababu akiondoka ataambiwa hana adabu kwa bora endelee kubakia kwenye makosa na kuyasikiliza ile makosa na akiambiwa afanye pia atafanya kwa sababu aliyemwambia shekhe wake ima kamfundisha ibtidai au mutawasita au mathana au wapi lakini jambo la makosa halikubaliki Kwa hiyo mimi nakuhusieni vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu, tuibebe dawa hii, tuipeleke katika miji yetu, lakini tuibebe dawa hii, tuipeleke kwenye majumba yetu. Majumbani huku kuna ghasia nyingi, wazazi hawataki dawa. Wao ni Waislamu wa kawaida, lakini wapo wadogo zako, kaa nao wadogo zako, wafundishe. Weka darasa nyumbani kwenu, wafundishe wadogo zako watoto wa dada zako ndugu zako majirani weka darasa nyumbani sio usome utoke hapa ukatafute ajira ajira zimekuwa ndogo sisi kule kwetu serikali inasema watu wakajiajiri haina muda wa kuajiri watu samarka zitakuwa ngapi za kukuajiri wewe na nyie mko wengi mnasoma na nyie mmelibeba jukumu la mtume sallallahu alaihi wasallam nendeni mkasimamie dawa kwenye misikiti yenu na kwenye miji yenu na Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na atusamehe naogopa kuzidisha muda zaidi mimi naomba niishie hapa jazakumullahu khaira sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi